Iraiak amar, gaur aste artea da, eta hau berri on albistegia duzue, berriozar irratiaren albiste mankizuna. Zer diote berriak, Xabi? Bai, garasi, Nafarroko Unibertsitate Publikoak amalau beka eskaintzen ditu berriozarko mendialdea ikastetxetan adin txikikoen segizio programa bat egiteko. Urre txindorra programan parte hartzeko, Nafarroako Unibertsitate Publikoak amalau beka eskaini ditu. Lehen ezkuntzako seigarren mailan dauden gaztetxoak lagundu asmoz bekadunaren funtzioak hiru izango dira bereziki. Laguntza, erreferentzialtasun positiboa erakustea eta gaztetxoak gizarte naiz kulturan barneratzea. Programaren hirugarren edizioa izango da urtengoa eta mendialdea bat eta bi, bi eskoletan burutuko da. Ur, urritik maiatzera bitarte. Irailaren hogeian amaituko da beken eskabidea aurkezteko epea. Atzo klaseak hasi ziren berriozar dbh behatzeko ikastetxean. 2008-2008 kurtsoa hasi dute jadanik berriozarko DBH-ko ikasleak. Berreskuratzea azterketak egin ostean atzokoan hasi zen kurtso berria. Eta honekin udako porraldiei bukaera eman zitzaien. Udal kurtsoetan, e, kurtsoetan izena emateko epea zabalik. Ala Xabi, atzo hasi zen kirola ekintzetan izena emateko epea. Gaurtik aurrera, kultur naiz gazteriko ekintzetan izena emateko aukera honen da. Ekintza guztien artean, euskara emango den espinineko ekintza azpimarratzekoa da. Hauxea, aste arte naiz ostegunetan, zazpietatik sortziak arte emango da. Edo zein kurtsoetan izena emateko, 0 amabira ditu daiteke erregistro elektronikoaz, naiz modu presentzialean ere egin daiteke informazio gehiago irubebikoitza.berriozar.es edo eguzkiplaza.neten. Eta azken aukera, enplegu bilatzeko trebeziaren taierran izena amateko? Izena emateko epea bukatu bada ere, kurtsoa karrera hona izanik ikusita, gazte gehiago apuntatzeko asmoz izena emateko epea luztatu du ikariarik. Gaurko eguna azkenekoa izanik. Izena emateko, ikariari arroba hotmail.com elbidera idetzi beharko da, datu pertsonalak emanez. Entzun bezala, aurkoan, elkarrizketen tartean gurekin berriozarko irratian, izan dugu kurtsua emango duen irakaslea. Eta kirolaz mintzatuko gara orain, mendizaleak taldea bono zorretzera joanen da datorren igandean. Berriazarko mendien lagunak denboraldi berria estreinatze aldera bo no zorrotzera ateraldi bat antolatu dute justuki mila amazezpi metro dituen mendi batera. Ateraldian parte hartu nahi zanezkero igandean goizeko behatzitan eguzki plazara hurbildu. Bueno, eta garasi, eguraldiaz mintzatuko gara orain e, zer dio e, predizioak. Beno, ba, goizean lanbroa eta lainoa izango dugula, zerua tarteka odeitzu egonen da eta gauean zerua oso odeitzu geldituko da. Egunaren lehenengo partean, aize aula eta aldakorra ibiliko da, arratsaldean ipar mendebaldekoa eta ahul bizia. Temperatura maksimoak nahikoa igoko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datuzen orduetan berriozar erratiaren sintonian, FM-ko eun edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Eguzkiplaza.neten.